Mo nouvo pou nou konnen Listen to the following exchanges. Gaby pral achte kafe. Li prale nan yon magazen. Laurelien pral travay. Li prale nan yon izin. Marise malad. Li prale nan dispansè a. Louis pral fè yon ti travay. Li prale nan jaden li. Roselò gen yon lèt. Li prale lapòs. Robè pral nan mache a. Li prale lavil. Sadrak se yon elèv. Li prale lekòl. Msye Ipolit se yon pè. Lipra le le gliz. Now listen to the following exchanges given sentence by sentence and repeat after the model. Acheter café. Gabi pral acheter café. Nan yon magazen. Li prale nan yon magazen. Pral travay. Lorelyen pral travay. nan w izin Li prale nan w izin. Malad Mariz malad. Nan dispansè a Li prale nan dispansè a. Yon ti travay. Louis pral fè yon ti travay. Nan jaden li. Li prale nan jaden li. Gen yon lèt. Roselot gen yon lèt. lapòs li prale lapòs. Nan mache a Wobè pral nan mache a. Lavil li prale lavil. Se yon elèv. Sadrak se yon elèv. Lekòl. Li prale lekòl. Se yon pè. Msye Ipolit se yon pè. Legliz. Li prale legliz.